Naravno, pitanje glasi, salamu alaikum, može li se zatvorenih oči uklanjati zbog koncentracije u namazu? Odgovor. Ne, Bismillah, alhamdulillah, salatu wasalam, rasulillah. Nije od prakse sunneta da zatvaramo oči. Naprotiv, znači iskrušenost u namazu se postiže kroz razmišljanje o onome što učimo da znamo šta učimo, da imamo značenje riječi koje izgovaramo. Znači da one sure koje prakticiramo u namazu, da znamo šta one znače, svojim pogledom bacamo na mjestu gdje ćemo padati na seždu. I na takav način srce treba biti predano Allahu subhanahu wa ta'ala, a zatvaranje očiju znači, nije, nije dozvoljeno.